Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Ընտոնելություն Արցախի նախագահի նստավայրում։ Նիկոլ Փաշինյանն Անջեյ Կասպարչիկի հետ քննարկել է հակամարտության խաղաղ կարգավորման բանակցային գործընթացին առնչվող հարցեր։ Բաքվում կարծես թե սկսում են գիտակցել խաղաղ կարգավորման սկզբունքի պահպանման անհրաժեշտությունը։ Խոնավ եղանակով պայմանավորված Քաշաթաղի շրջանում ընդհատվել են աշնանացանի աշխատանքները։ Արցախի փրկարարծարայությունը Ղարաբաղյան շարժման տարեկիցն է։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Նախագահ Բակոսյանն այսօր ընդունել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության պատվիրակությանը կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանի գլխավորությամբ։ Նախագահը շնորհավորել է կուսակցությանը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններում արձանագրած արդյունքների եւ խորհրդարան անցնելու կապակցությամբ, մաղթելով արդյունավետ աշխատանք։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում Էդմոն Մարուկյանն ասել է, որ հանդիպմանը քննարկվել են պետականաշինությանը, ներքին եւ արտաքին քաղաքականության առնչվող տարբեր հարցեր մեր մտածումները ներկայացնենք Արցախի վերաբերյալ եւ դրան գումարած նաեւ լսենք այստեղ ապրող իրավիճակը զգացող մարդկանց մտածումները մենք վստահ ենք եւ համախմբված մտածումներ ներկայացնելու արդյունքում է որ կարող ենք իրապես լուրջ փոփոխությունների հասնել եւ մեր համազգային առաքելությունը պատշաճ իրականացնել այսինքն մենք գտնում ենք որ ձայները հնչեցնելու առումով մենք մեծ պատասխանատվություն ունենք եւ սա շատ կարեւոր է որ բոլորին լսենք բոլորի մտածումները իմանանք եւ նաեւ մեր մտածումները հղկենք խորհրդանական դիվանա մասնագիտության մակարդակում մենք շատ ակտիվ ենք եւ ակտիվ ենք լինելու։ Հետեւաբար շատ կարեւոր է որ տարբեր հարթակներում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեաժողովն է, ՆԱՏՕ-ի խորհրդանական վեաժողովն է, ԵԱԿ-ի խորհրդանական վեաժողովն է։ Բոլոր տեղերում մենք համընդհանուր մոտեցումներ հնչեցնենք եւ Արցախի իշխանությունների հետ անընդհատ կապ պահենք։ Մտահոգությունն է լինում, որ դրանք պետք է բարձաբանվեն, բարձրաձայնվեն, հնչեցվեն, որոնց արդյունքներն է որ բերելու է մեր խնդիրների լուծմանը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն այսօր հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն մշտական հանձնաժողովների ու խմբակցությունների ղեկավարների աշխատակազմի պատասխանատուների մասնակցությամբ։ Նախորդին տեղի ունեցած հանձնաժողովային քննարկումներում դրական եզրակացություն ստացած օրինագծերի վերաբերյալ բարձաբանումներ են տվել ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի, արտադրության եւ արտադրական ենթակառուցվածքների հարցերի, արտաքին հարաբերությունների, սոցիալական եւ առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովների նախագահները եւ պաշտպանության, անվտանգության ու օրինապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը։ Խորհրդարանի ղեկավարի փոխանցմամբ ազգային ժողովի կանոնակարգի 85-րդ հոդվածի համաձայն հերթական նիստին կվերսկսվի նաև Արցախի հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի քննարկումը։ Ամփոփելով խորհրդակցությունը Աշոտ Ղուլյանը հայտարարել է, որ ազգային ժողովի հերթական նիստը տեղի կունենա դեկտեմբերի 20-ին ժամը 11-ին։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպարչիկին։ Զրուցակիցները քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղակարգավորման բանակցային գործընթացին առնչվող հարցեր։ Կողմերը կարևորել են փոխվստահության եւ խաղաղ գործընթացի համար անհրաժեշտ մտնոլորտի ձևավորմանն ուղղված քայլերի իրականացումը։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը մեկնաբանելով իր ու Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Նցականյանի հետ Միլանում կայացած վերջին հանդիպումը հայտարարել է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը երկար ժամանակ անց առաջին անգամ կարողացել են որոշակի փոխհմբռնման գալ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում։ Կարծում եմ, որ Միլանում իմ հայ գործընկերոջ հետ վերջին հանդիպմանն առաջին անգամ հասանք փոխմբռնման, ինչը մեզ չէր հաջողվում երկար ժամանակ։ Մենք փնտրելու ենք հակամարտության լուծման ուղիներ, Ադրբեջանը կողմ է հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, ասել է Մամեդիարովը նշելով, որ գալիք ամիս եւս մեկ հանդիպում կունենա Հայաստանի արտգործնախարարի հետ։ Ստեփանակերտը միշտ հայտարարել է, որ ողջունում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի շրջանակներում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հանդիպումները։ Այս մասին ասել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովի հայտարարությունը Հայաստանի գործընկերոջ Զոհրաբ Նացականյանի հետ Միլանում բանակցությունների ժամանակ փոխհմբռնման հասնելու մասին դա հանդիսանում է որպես խաղաբանակցային գործընթացի շարունակականությունը ապահովող երևույթ, ինչպես նաև կայունության եւ խաղաղության պահպանման կարևոր ատրիբուտներից մեկը։ Ինչ վերաբերում է այն հայտարարությանը, բարոման Մեջարովին, որ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Մնացականյանի հետ եկել են ընդանուր ինչ որ հայտարարի։ Մենք դա դիտարկում ենք որպես դրական զարգացում այն առումով, որ եթե կա այսպիսի մոտեցում, ուրեմն կարելի է պայմանավորվել եւ ընդհանուր հայտարարի կան 3 հիմնական ուղղություններով։ Առաջինը այն, որ բանակցային գործընթացը պետք է ընթանա խաղաղ ճանապարհով, պետք է լարվածությունը թուլանա։ Երկրորդը, որ պաշտոնական Բաքուն արդեն կամած-կամած հասկանում է, որ այլընտրանք չկա Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման եւ այլընտրանք վտանգ չկա բանակցային գործընթացի լիարժի լրականգմամբ Արցախյան պետության լիրա մասնակցության բանակցային գործընթացի բոլոր փուլերին։ Եթե այստեղ կա տեղաշարժ, ուրեմն դա մեծ քայլ է Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության համապարփակ կարգավորման ուղղությամբ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հայտարարությունը մեկնաբանել են նաև Հայաստանի արտգործնախարարությունում։ Արտաքին գերատեսչության մամլոխոսնակ Աննա Նաղդալյանն այս առնչությամբ նշել է. Միլանում ԵԱՀԿ նախարարների խորհրդի շրջանակներում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպման ընթացքում ձեռք բերված համաձայնությունները հրապարակվել են Հայաստանի արտգործնախարարության կողմից։ Մասնավորապես հանդիպմանը հաջորդած հաղորդագրության մեջ նշված է, որ մեջբերում եմ Զոհրաբ Նացականյանն ու Էլմար Մամեդիարովը պայմանավորվեցին առաջիկայում շարունակել հանդիպումները պահպանելով ձևավորված դինամիկան։ Մեջբերման ավարտը։ Մեկ այլ համաձայնությունը ձեռք բերվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարների հետ համատեղ հայտարարության վերաբերյալ։ Նման ձևաչափով հայտարարություններ երկար ժամանակ էին շեր հաջողվում ընդունել, այնուամենայնիվ Միլանում հնարավոր դարձավ համաձայնություն ձեռք բերել հայտարարության տեքստի շուրջ։ Նա նշել է, որ այդ հայտարարությունը վերահաստատում է Դուշանբեյում ձեռքբերված փոխհմբռնումը կյանքի կոչելու կարևորությունը, ակտիվորեն աշխատելու հակամարտության գոտում լարվածության հետագա թուլացման եւ ժողովուրդներին խաղաղությանը նախապատրաստելու ուղղությամբ։ Նման բարդ հարցերի առնչությամբ հանրային հայտարարություններում ոչ թշնամական տոնայնության պահպանումն արդեն իսկ լավ է։ Խոնավ եղանակի պատճառով Քաշաթաղի շրջանում ընդհատվել են աշնանացանի աշխատանքները։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Զոհրաբ Արքոյանը ՇՌ վարչակազմի աշխատակազմի գյուղվարչության տեղեկանքի դեկտեմբերի 17-ի դրությամբ շրջանի 3 քաղաքային եւ 32 գյուղական համայնքներում ընդհանուր կատարվել է 16318 հեկտար հերկ, որից 3700-ը կամ Պավոստային ֆոնդի օղատարածքներում։ Կատարված ընդհանուր ցանքսը կազմում է 16620 հեկտար։ Համայնքապատկան օղատարածքներում հերկի եւ ցանքսի աշխատանքներ հիմնականում կատարել են վարչակալները։ Շրջանում ամենաշատ վարելահող 1400 հեկտար ունի ողջի ավազանում գտնվող Կովսականի քաղաքային համայնքը, որի ցանկատարածքներում աշնանացանի աշխատանքները չնայած ուշացումով սկսվեցին սակայն ներկա դրությամբ կատարվել է 1000 հեկտար հերք։ Որոտանում կատարել են 570 հեկտար ծորենը եւ 280 հեկտար կարուցանք։ Իշխանատորի ցանկատարածքները հիմնականում գտնվում են Թոմասարի սարարթում։ Կատարել են 200 հեկտար ծորենի եւ 730 հեկտար կարուցանք։ Ծրվարչակազմի աշխատակազմի գյուղվարչան պետ Լևոն Սիմոնյանը տեղեկացրեց, Աշնանացանի աշխատանքները գրեթե ավարտվել են։ Արդեն նախապատրաստում են գառնանացանին, որից ավալները կկազմեն մոտ 5000 հեկտար։ Բացի ացատակից նախատեսած իրականացնել նաև այլ մշակաբույսերի ցանկ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախում փրկար արձարայությունը Ղարաբաղյան շարժման տարեկիցն է եւ կարելի է ասել հենց այս դեկտեմբերին էլ լրացավ արդեն պետական կառույցի 30-ամյակը։ Ինչպես խոստացել էինք, ձեզ ենք ներկայացնում ծառայության ստեղծման մասին ռեպորտաժը։ Մեր թղթակից Յուլիա Վանյանը զրուցել է Արցախում փրկարար ծառայության հիմնադիր Ասլան Գրիգորյանի հետ։ Երբ անցած ճանապարհին հետահայաց ձգելով փորձում է իմի բերել հուշերն ու որոշ պատարիկներ պատմել, Ասլան Գրիգորյանի աչքերը մեկ-մեկ թացանում են, մեկ-մեկ ձայնը նվաղում է, մեկ էլ հպարտության երանգներ ստանում եւ ի վերջո կարծես հանգում այն համոզման, թե ողջ կյանքի ընթացքում Բարձրալն իրեն պատրաստել է Արցախում փրկարար ծառայություն հիմնելու համար, տալով համապատասխան ընդունակություններ, գիտելիքներ, նախասիրություններ ու անձնային հատկանիշներ։ 1988-ին, երբ նա իր ղեկավարած զբոսաշրջային ընկեր գերության փրկարար խմբով մասնակցեց Սպիտակի երկրաշարժից ուժածների փրկարարական աշխատանքներին, պատերազմի շեմին կանգնած Արցախում նման ծառայության անհրաժեշտության գիտակցումն անմիջապես գործի լծվելու որոշում դարձավ։ Ասլան Գրիգորյանը շրջեց Գյումրիում որոնողական աշխատանքներ կատարող աշխարի մի շարք երկրների փրկարար ջոկատներով, ծանոթացավ նրանց նյութատեխնիկական բազային գործելավոճին եւ Ստեփանակերտ վերադառնալու հաջորդ իսկ օրը ձեռնամուխ եղավ ծառայության ստեղծման խնդրի լուծմանը։ Պաշտ Պաշտոնապես գրանցվելու համար 2 տարի պահանջվեց։ Այդ 2 տարիները Ասլան Գրիգորյանը ծառայությունը կազմակերպել է հասարակական հիմունքներով։ Դա անհրաժեշտություն էր, որովհետև Ստեփանակերտն արդեն սկսել էր ռմբակոծության ենթարկվել ադրբեջանական զինուժի կողմից։ Ընդ որում ծառայությունն իրականացնում էր լիարժեք գիշերային հերթապահություն, փլատակների մաքրում, վիրավորների դուրսբերում եւ այլն։ Պաշտոնական գրանցումը տեղի ունեցավ 1990 թվականի մայիսի 24-ին։ Я понял, что Бог мне готовил к этому. То, что есть в рамках подготовки к программе спасательной службы, эту школу я всю прошел. Ես հասկացա, որ Աստված է ինձ նախապատրաստել այդ մեծ գործի համար։ Դա իմ առաքելությունն էր այս կյանքում։ Ես սովորել եմ խորհրդային միության արտակարգ իրավիճակների հրահանգչի բարձրագույն դպրոցում եւ սովորել էի այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է փրկարարին։ Բանակում ծառայել եմ որպես բուժաշխատող։ Առաջին օգնությունս ո՞րն է, միջև անգամ մարմնի մասերի հեռացում էի կատարում։ Ես իմ ամբողջ փորձը փոխանցել եմ մեր փրկարարներին, ու մենք միասին կարողացանք բարձր պահել փրկարարի կոչումը, հատկապես պատերազմի տարիներին։ Չեմ հիշում, որ թվականին էր, բայց մեր արեստավարժության շնորհիվ մենք ընդգրկվել ենք փրկարար ծառայության միջազգային կոմիտեի կազմում։ Մեզ իրավունք է տրվել փրկարար ծառայություններ իրականացնել աշխարհի ցանկացած երկրում։ Հավատացեք, դա շատ բարձր նշաձող է։ Мы могли в любой точке земного шара вести спасательные работы. Անհնար է հաշվել, թե պատերազմի տարիներին փրկարարները քանի-քանի կյանքեր են փրկել։ Ասլան Գրիգորյանը հիշում է, չկար մի ուղղություն, մի թեժկետ, որտեղ փրկարարներ չլինեին։ Ազատամարտիկներն ավելի էին գոտեպնդվում փրկարարների ներկայությունից, որովհետև վստահ էին, որ եթե հանկարծ որևէ բան պատահի, օգնությունը չի ուշանա։ Փրկարար ծառայությունն իսկապես որ կայացել է Արցախում, ասում է զրուցակիցս իր առաքելությունը պատվով կատարած մարդու հպարտությամբ։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակենք լրատվությունը։ Այսօր Base Metals Փակbaşնի տիրական ընկերության գլխավոր տնօրեն Արթուր Մկրտումյանը Պաշտպանության բանակի առանձին վերանորոգման վերականգնողական բազայի զինծառայողներին է նվիրել հատուկ շինմոնտաժային լրակազմ, որը հնարավորություն կտա վազայի վարպետներին ստացիոնար ու դաշտային պայմաններում իրականացնել խոշոր բեռնատար մեքենաների անիվների քանդման, հավաքման ու նորոգման աշխատանքներ բավականին բարձր արդյունավետությամբ։ Ընթացիկ տարվա հուլիսի 1-ից հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի ապրիլի 26-ի որոշմամբ Արցախում ներդրվել է գազասպարման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման ծառայություն։ Սակայն վերջին շրջանում հասարակության մեջ առաջացել է դժգոհության ալիք կապված ծառայության համար վճարվող գումարի չափի հետ։ Արցախ գազ փակվաշնի տիրական ընկերության գործադիր տնօրեն Սեյրան Միքայելյանի խոսքով նպատակը գազահամակարգում անվտանգության երաշխիքներից ելնելով հնարավորինս նվազագույնի հասցնել բնակիչների շրջանում բնական եւ շմուլ գազի ցունավորման դեպքերը եւ գազի հետևանքով այլ բնույթի դժբախտ պատահարները։ Հայաստանի փորձի կիրառումը Արցախում հաշվի առնելով մեր առանձնահատկությունները, ունակ է շեշտակի բարձրացնել բաժանորդների ներտնային գազի տնտեսության սպասարկման ծառայության անվտանգության աստիճանը, նշել է Սեյրան Միքայելյանը։ Հավելենք, որ բաժանորդների հետ պայմանագրերի վերականգնման գործընթացը ընթացքի մեջ է։ Հայաստանում եւ Արցախում գործունեություն ծավալող Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամն այս տարի տոնում է իր 20-ամյակը։ Այս տարիների ընթացքում հիմնադրամը Հայաստանում ավելի քան 70 ծրագիր է իրականացրել սոցիալական արդարության խթանման, աղքատության վերացման, կրթական հնարավորությունների ստեղծման, շրջակա միջավայրի պահպանության, ինչպես նաև ազգային, քաղաքացիական եւ մշակութային արժեքների թարմացման ուղղությամբ։ Հիմնադրամի նախաձեռնություններից շատերը սկսվելով որպես կարճ ծրագրեր, հետագայում վերածվել են առանձին անկախ կազմակերպությունների։ Հիմնադրամը շարունակում է փնտրել եւ աջակցել աջակցել այնպիսի նախաձեռնություններին, որոնք ներուժ ունեն Հայաստանը մեկ քայլ առաջ հրել դեպի բոլորի համար սոցիալական արդարության երազանքի իրականացումը։ Ասկերանի շրջվարչակազմի աշխատակազմի կրթության եւ սպորտի բաժնի նիստերի դահլիճում տեղի է ունեցել շրջանի հանրակրթական դպրոցների եւ մանկապարտեզների տնօրենների խորհրդակցություն։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանը կրթության եւ սպորտի բաժնի վարիչ Կարլեն Մայլանը ողջունելով գործընկերներին ներկայացրեց խորհրդակցության օրակարգը, որտեղ ընդգրկված էին մեկ տասնյակից ավելի հարցեր, ինչպես եւ միշտ դպրոցներում մտահոգիչ է մնում բնագիտական առարկաների դրվածքը, ինչին եւ ուղղված էր օրակարգի առաջին հարցը։ Մաթեմատիկա, քիմիա եւ ֆիզիկա առարկաների ուսուցումը բարձր հիմքերի վրա դնելու համար կրթության բաժնի վարիչը հորդորեց տնօրեններին գտնել ամենատարբեր ուղիներ աշակերտներին խորախուսելու ձևեր այդ առարկաների դասավանդումն արդյունավետ կազմակերպ ձեռբերելու համար։ Ասել է, թե որևէ առարկայի ուսուցում դպրոցներում բարձր հիմքերի վրա դնելու հարցում հաջողության հասնելու համար պետք է աշակերտին ոչ միայն կոնկրետ առարկա սովորեցնել, այլ դրա միջոցով կարենաժի համակարգ ձևավորել։ Ուսուցման բովանդակությունը դարձնել ապագա քաղաքացու կերտման հիմքը։ Նորագույն տեխնոլոգիաների դարաշրջանում թերևս դժվար է հնագույն մեթոդներով աշակերտների մոտ այս կամ այն առարկայի հանդեպ ծեր եւ հետաքրքրություն առաջացնել։ Ոստի առաջարկվեց մեկ անգամ եւս ուսումնասիրել դասագրքերը հանդես գալ առաջարկություններով դրանց բեռնաթափման ուղղությամբ։ Ինչպես տեղեկացրեց Կարլե Մայլյանը, այս հարցի շուրջ հանրապետության կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարությունում նույնպես ակտիվ քննարկումներ են ընթանում։ Խոսելով մանկապարտեզների գործնեության եւ ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպման մասին, Կարնե Մայլյանը նշեց, որ լավ կլներ մանկապարտեզներում մեծտեղ հատկացվեր խաղերին, դրանց միջոցով երեխաների մոտ ձեր եւ հետաքրքրություն առաջացնել շրջակա միջավայրի հանդեպ։ Ներկայիս պայմաններում ողջունելի է, որ որոշ դպրոցներ ունեն իրենց սոցիալական ցանցերը, որտեղ բարբերաբար տեղադրվում են դպրոցում տեղի ունեցած միջոցառումները։ Կրթության բաժնի վարիչը հորդորեց դպրոցների տնօրեններին ստեղծել նմանատիպ կայքեջեր եւ սոցիալական ցանցն օգտագործել որպես այլ դպրոցների հետ համագործակցության նոր հարթակ։ Խորհրդակցության ժամանակ խոսեց դպրոցներում հունգորի աշխատանքային ռեժիմի անցնելու, արտաժամյա պարամբուկների, ժամանապահ զինվորների համար ամանորյա նվերներ պատրաստելու, դպրոցներում պատշաճ մակարդակով ամանորյա հանդեսներ կազմակերպելու եւ անցկացնելու, ինչպես նաեւ դպրոցականներին ամանորյա նվերներ տրամադրելու մասին։ Դուկլաս Մայքլուրեր Տևական դաթարից հետո Ամանորի նախաշեմին համերգային ծրագրով կրկին բեմ բարձրացավ Արցախի բարի պետական համույթը։ Իր երկրպագուներին պարային բեմադրման ինչ նոր անակնկալներ է մատուցել Արցախյան պարարվեստի մայր համույթը, ինչ նոր ծրագրեր են նախատեսվում գալիք տարում, Վարսիկ Արությունյանն է պատմում։ Անվիճելի է, որ տարեցտարի Արցախում զարգացում է ապրում պարարվեստը։ Նաև անժխտելի է, որ այդ գործընթացում նշանակալի է Արցախի բարի պետական համույթի ավանդը։ Համույթի գեղարվեստական ղեկավար Արցախի հանրապետության վաստակավոր արտիստ Ռաուլ Բաբայանը մեծ զրույցում նշեց, որ ժամանակակից պարային բեմադրություններ ստեղծելու համար իրենք անում են ամեն ինչ։ Ահա թե ինչու համույթի յուրաքանչյուր համերգ բացի լեփլեցուն դահլիճ ապահովելուց ամեն անգամ ապահովում է նաև բավական թարմացված ու հագեցած ծրագիր։ Եղել Ադենիսյանի կոմպոզիտոր տրիլոգիա, որը նորն է, վերականգնված համարները եղել Աշոտ Բաբայանի Զնդարան Արցախի բարիպետական համույթի ստեղծման գործում նշանակալի է Արցախի հանրապետության ժողովրդական արտիստ Աշոտ Բաբայանի դերը։ Պարարվեստի անվանի երախտավորի տասնամյակներ ի վեր ստեղծած արժեքներն այսօր պահպանվում է, հավաստիացնում է լուսահոգի հոր գործնարժանվույնը շարունակող Ռաուլ Բաբայանը։ Իհարկե, շատ դժվար էր կոլեկտիվի համար, ոչ թե միայն ինձ համար, շատ դժվար էր հավաքվել եւ մենք որոշեցինք նույն ծրագիրը համատեղ դնել հստակ ավելի դասական վիճակի մեջ։ Հարկ է նշել, որ բացի Արցախից համույթը բազմաթիվ համերգներով հանդես է եկել նաև արտերկրի բեմերում, Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների մի շարք քաղաքներում։ Ավելացնենք, որ Պարախումն առաջին անգամ մասնակցել է Մոսկվայի Կրեմլի մեծ դահլիճում կայացած Արմենիա երաշտական մրցանակաբաշխությանը եւ արժանացել հատուկ մրցանակի։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր թողարկման վերջին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է անպամած եղանակ, տեղումներ եւ մռախուղ, լեռնային շրջաններում ձյան տեսքով, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիսարևելյան կամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1 աստիճան ցերտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 4-ից 9 աստիճան տաքություն։